Hallo, ja, my naam is Andre van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke Woensdag aand in om 7:00 uur en kuier saam met my en Hanwe op iets van al se lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop. Nou sê, <clears throat> hartelike goeie naam aan almal wat ingeskakel is en ja, soos Hanli nou net daar op die uh, groep geskryf het, uh, haar paas vandag in vir 'n uh, eh, Eh, pen in die jeep operatie en uh, ja, ek geloof dit is nie aangenaam nie en maar ons hou duim vast en ons hoop en bid dat hy spoedig weer op die been sal wees en, en dat dit een uh, reese sukses sal wees ja, en uh, nou gevolgelik het hulle een lang dag achter die rug en uh, is nie in staat of nie uh, gereed om vanavond uit te sy nie, so ek staan vir hulle in Nou, hierdie program wat opgestel is dier Louisa Heinz Meyer, daar van Kroonstad, ek meen, eh, eh, die, die iets van alles is mos, eh, of wat is hierdie programse naam? Ja, ek dink is iets van alles, wat, of hiervan hou ek, ja, dis recht, hiervan hou ek, is mos een program waar een mens luister na die keeses van een van die luisteraars, nou hierdie program is opgestel en uh, al die muziek wat ons vanavond na gaan luister is dier Louisa Heinz Meijer van Kroonstad verkies en uh, so, het is haar program om kom ons kop om dan dadelijk af en ons begin somme met, met wie, met wie uh, kom ons maak die Rolling Stones en hulle van 1967 doen vir ons Ruby Tuesday, lekker luister She never said where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. There's no time to lose. I heard her say Catch your dreams before they slip away in life unkind. Ruby Tuesday wat ons na geluister het en dit kom van die Rolling Stones. Daar in hulle jare was hulle een sterk competitie of sterk gecompeteer dier die Beatles en Elvis en ja, dit was die groot name gewees van die era, van die tyd. Nou, ek sit nou en dink hierdie Cadbury of wat is die chocolate uh, advertentie waar hulle die sekoe so gebruik het uh, en van gesê het, ja ou grootbek. Nou, hey, ek dink hierdie Mick, Mick Jagger sal goed in die rol ingepas het ook. Hy sal ook een goeie grootbek uh, advertentie vir die uh, Crunchy Bar of die Cadbury Bar of wat ook al wat hulle daar geadverteer het. Nou, ons stap aan, ons kom nou by Ricky Nelson en uh, Ricky is gebore as Joseph Isaac uh, en uh, hy, is uh, hy is Christopher Joseph Isaac gebore 26 juni 1956 in Stockton, California hy is een Amerikaanse muzikant wat, uh, en acteur hy is al onbekend vir sy trek, uh, treffer Wicked Game as ook die gewilde treffer liekies soos uh, baby did a bad, bad thing and someone is crying of somebody's crying. Hy is uh, nou verwant aan die filmregisseur uh, David Lynch wat sy muziek in tellerolprente gebruik het om en om een rol in die film Twin Peaks Fire Walk With Me gegee. Sy uh, eh, liekies focus oor die algemeen op die themas van liefde, verlies en hartseer. Met een loobaan van wat oor die vier dekades trek, het hy al te saam 12 atelieralbums geproduceer en talle toekennings omvang. Hy word in die 90er jare eh, die Roy Orbison genoem, wat ook gereeld vergelijk met, eh, word met Elvis Presley, Ricky Nelson en Dwayne Eddy, Isaac, uh, Chris Isaac. Nou kom ons luister na die een wat uh, op die draaitafel he, wat soos dier uh, Louisa vir ons gekies het, en dit was 1958, jylle sal vind dat baie van vandagse liekies is door uit door die ere. <laughs> uh, en uh, ja, hierdie een is Poor Little Fool van Ricky Nelson, 1958. MUZIEK at my call. But when I met that little girl, I knew that I would fall. kiss me, but her heart was full of lies, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. cared for me and that we never part. And so for the very first time, I gave away my heart, poor little fool. day she was gone and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory, poor little fool. play love's foolish game with me, poor little fool. was hy altyd die moeilikste deel van so'n situasie, is om te herken dat jy oor voel. Ok, dit was Ricky Nelson. Eddie Cochran is volgende en hy sê net, Come on everybody, wat gaan hulle doen? Is sekerlik die twist, kom ons luister. MUZIEK kiddos, come on everybody. As hy, come on everybody, is dis toe nie vir die twist nie, daar is een ek dink is Chuck Berry of iets wat, come on everyone, let's do the twist of sweets, and it goes like this, maar uh, hierdie is toe ander ene, totaal ander ene, en, uh, maar in elk geval, ons gaan hom nie kwalik neem daarvoor nie, uh, hy het sy best gedoen, en jylle sal achterkom baie van vanavondse liekies, omdat hulle uit door die era uitkom, is allemaal hier so, so net net onder 2 minuut en net net oor 2 minuut lang, en uh, ja, dit was maar die trant gewees en door die dag uh, al die plate was die lengte, is eers later wat hulle gekom het met 4 minuute en uh, 5 tot 7 minuute lang treffers maar in elk geval kom ons gaan aan en hier leef voor my Rosemary Clooney Sy is gebore op 23 mei 1928, was Amerikaanse sangeres en actrice en sy het die vroege 1950s met a eh, lied, eh, a, come on, a, eh, a, my house, come on in my house. Ok, onder die aandag gekom, wat gevolg is dier uh, ander popnommers soos Bochami en uh, Mambo Italiano, Tenderly, Half as Much, Hey There in This Old House. Wy, uh, eh, sy het ook die sukses in die jazz sangeres Clooney'se loobaan het in die 1960 op die achtergrond verdwijn, deels uh, weens uh, probleme met depressie en dwellingverslaving, maar er leef dit weer in 1977 weer toe haar witkersweer ster uh, Ben Crosby haar gevraad om saam met hom te verskyn by een vertooning wat sy 50-jarige uh, verjaardag in die kollig sou merk. Sy het voortgegaan met opnames tot haar dood op 29 juni 2002. Rosemary Clooney, sy sê, this all else. Wat gebeur als in hierdie huis? Kom ons luister. This old house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house was home and comfort and life of the stones of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now he trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't you gonna need this house no longer. Ain't you gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. is a getting shaky, this old house is a getting old. This old house lets in the rain, this old house lets in the cold. Oh, his knees are a getting chilly, but he feels no fear of pain, cause he sees an angel peeking through a broken window pane. Ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor, ain't got afraid of thunder. This old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a getting feeble. This old house is a needing paint. Just like him, it's tuckered out, but he's a getting ready to meet the saints. Ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't daar word hy met een basnoot afgesluit, ek so sê, dit is in die stijl, wat noem hulle dit, Hilbillies, of Redneck, Redneck Hilbillies stijl, wat in die plaat uh, gespeel is, en gesing dier Rosemary Clooney. Cascades het ons ook geleer ken in die vroege 60s, uh, eh, is bekend vir hulle liekie Listen to the Rhythm of the Falling Rain wat hulle in november 1962 vrygestel het. Uh, geskryf dier een van die groeplede, John Claude Gummel. Dit stuig spoedig na die derde posiesie op die Amerikaanse top 20, nummer 1 op die Easy Listening en word as nummer 4 aangewees dier die Billboard liekies van 1963. Listen to the Rhythm of the Falling Rain dier die Cascades. Reinieske scheiding, huh? Eh? As hy donderweer en reen wat val, ek is seker, daar is nou baie plekke wat vanavond uh, eh, vir my sê, gaan verby. En uh, ja, hulle wil nie meer reen hoor nie. Dit, jy weet, dit is die twee uiterstes wat op die oomlik aan die gang is. Ons hoor van vier vlamme en dan hoor ons van reen, vloede. Dit is die twee uiterstes dinge wat op die oomlik in die land aan die gang is, die wat nie dier vlamme uh, getuister word, nie word dier die reen getuister. Daar in Daniels Keil area, daar in, och, op die kus veral, na die lang uh, stroming, oorstroming, wat plaasgevind het daar die hele kus, uh, eh, kus langs. En uh, ja, daar is grootskare. Oké, okay, ons uh, laat het voorbij gaan uh, soos ek gesê het. Nou die Beatles, <laughs> of is hulle die gogheikies, of dan is het uh, eh, miskryers, was die Engelse rockgroep van 1960 in Liverpool gevorm is, met lede John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Hulle word wijd beskou as die voorste, mees invloedreike muziekgroep in die geskiednis. Nou as jy die tijd gelewe, dan sê jy saamstem met die statement. Hulle doen vandag vir ons een groot treffer en die een wat ons na gaan luister is, een wat uh, uh, uh, ander ouwe het eindelijk gesing maar uh, die opnames wat ek uh, afgelaai het of wat ek recht gekry het wou toe nie werk nie uh, ek dink is Eddie Cochran uh, sy weergaves van rock and roll music en toe laai ek maar die Beatles af hy klink dieselfde en uh, eindelijk wil ek sê, hulle doen het beter. Kom ons luister, die Beatles, rock and roll music. each had a Don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a man. If you wanna dance with me, sê die Beatles, en dit is rock'n'roll music. Nou, het jylle, is daar enige twyfel, dat hulle die topgroep in daar die jaar, eh, hulle, ek meen, ons ouders het ons gewaarskiet tegen hierdie mense, hulle was een bykie te rof gewees vir die algemene uh, <laughs> luisteraar en die, vir die goed opgevoede mense, maar uh, ja, skelmpies, hierdie kinders mag geluister na die Beatles, en teen hulle ouders sy uh, wil enzovoorts. Maar eh, aangezien ons nou hier by die rock and roll is, kom ons rock around the clock, 1955, Bill Haley in the Comets, hier kom hulle. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock, around the clock tonight, put your flat bags on. Bill Haley en die Comets wat hulle rock around the clock ek geloof dit het baie die tyd gebeur, is al minder wat mens sikke parties kry wat verby middernacht gaan, uh, alhoewel ja, uh, ek, ek, ek, ek hoor of ek verstaan die mense kan jou aantla, die biere maar wat partij van hierdie is door buiten op die skier man, wie sal nou achterkom ok, Pat Boone is volgende en jylle weet, as dit sikke vannige plaat is soos hierdie is, dan gaan ons luister na die vannigste muis in die ganse Mexico, Speedy Gonzales, geskryf dier Buddy Kay, Ethel Lee en David Hess in 1961 en in 1962 as a 7 single. Hey, wat is die ding is dit? A 7 single? Huh, die plaat was 7 uh, eh, duim, 7 in deersnit en dit was een solo. Ok, daar weet julle nou ook wat die seven single was. Op die charts in Amerika gehelp dier Pat Boone na die seste positie op die Billboard Hot 100 en dit het vir 13 weke daar geblei, wat lang is vir een plaat om uh, op uh, die Billboard te verskyn. Die vrouwelike stemmiekie op die plaat, die la la la la la la, uh, is gedoen dier uh, Robin Ward. Pat Boone's rechte naam is Charles Eugene en uh, so waar die Pat vandaan kom weet nuchter alleen. Hy is in 1934 gebore in Nashville, Tennessee. Die uh, bron van alle uh, country sangers en sovoorts. En hy was vooral gedurende die 50s en vroege 60s baie bedrijwig in die muziekwereld en soms met Elvis negenden op die charts. Pat Boone sing vir ons daai ene, daai een van die van gemysie wat hulle noem Speedy Gonzales.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 Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. was hy lekker op en wakker jyne, eh, en so ver is al die liekies nog so, Pat Boone met Speedy Gonzales en de dankie aan Louisa Heinz Meijer daar van Kroonstad, sy het die program vir ons saamgestel en ja, wat een lekker op en wakker ene dit is. Uh, en uh, so, ek moet julle wakker hou tot 9 uur en het klink vir my, ons is op die rechte pad. Uh, <laughs> die Royal Guardsman groepie, Snoopy and his Friends is die derde album van die groep uit Okale in Florida, The Royal Guardsmen, hulle is uh, eh, vooral bekend vir trefferopname van Snoopy versus The Red Baron, wat uh, die eerste keer in 1966 vrygestel is en dit bereik nummer 2 in die VSA en nummer 8 in die Verenigde Koninkrijk. The Royal Guardsmen sing vandag vir ons daar die ene en dit is Snoopy versus The Red Baron. Uh, meeste van hulle liekies het uh, iets met vliegtuie te doen. Ek wonder hoe werk hulle. Ok, hier kom uh, Snoopy against the Red Baron. Lekker luister. century in the sky, a man in a plane, Baron von Richthofen was his name. Eighty men tried, and eighty men died, now they're buried together on the countryside. big black nose. He flew into the sky to seek revenge, but the Baron shot him down. Curses foiled again. 10, 20, 30, 40, 50 or more. The bloody red Baron was rolling up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody of Germany. Well, 10, 20, 30, 40, 50 or more, the Bloody Red Baron. Oops, daar wil die knopje amper nie werk nie, en ja, dit was die Red Baron, eh, die Snoopy versus the Red Baron, dier die Royal Guardsman, uh, eh, wat uh, daar vir ons gespeel het. Ok, kom ons gaan, uh, sommer bekende groep, uh, wat ons nou hier so gaan speel en dit is 1955 snaaks dat hulle so bekend is en hulle is so lang terug al en ek praat van natuurlijk van The Platters en dit is ook een liekie wat daar die tyd baie baie gewild was en hulle doen vir ons Only You 1955 Only Oesters is een groep met hordes en hordes en hordes uh, groot treffers op hulle uh, eh, speellys en uh, dier jare. En ja, ons het geluister na uh, New York Ons stap aan en ons kom nou, wat, nog jy nou wat ons gaan wakker hou, ons wil wakker of bly tot 9 uur toe en dis nie moeilik vanavond nie, hierdie muziek doen die ding, dankie Louisa van Kroonstad. Uh, nou een van die hartseerste stories in een rock and roll geskienis is die van die Tornadoes, een instrumentele groep uit eh, Britannia. Hierdie groep, The Tornadoes, was een skepping van die Britse vervaardiger Joe Meek. Nou, Meek was Engeland sy eerste onafhankelijke vervaardiger en kan beskryf word as eh, gelijke dele van Thomas Edison, uh, Phil Spector en Ed Wood hy het sy eie kompressie eenhede en microfoon versterkers ontwerp en eh, sy eh, producties het hulle eie duidelike en kenmerkende klank gelever. Baie uh, onder die uh, oorspronkelike innovaties is ingespan dier, uh, met die opstel van thuisgemaakte atelier in een drie verdieping woonstel op Holloway weg in Londen. Nou, een vermeende Franse kopierechtskending uh, het een uh, al tantieme uitbetaling aan die groep gebind met 5 miljoen exemplare wereldwijd verkoop van hulle eerste treffer. En uh, moes een meek, een miljonair, uh, wel, hy moes eindelijk een miljonair dan gewees het, en die tornado sy huishoudelike naam gewees het. Die skending van die kopierecht is 6 jaar later eers in Miek sy guns beslug en dit was een jaar nadat hy homself met, in die gezicht met een jachtgeweer noodlotte geskiet het. Ja, dit was so onnodig, ne? Hy het sy leven in sy geliefde atelier beëindig. Nou, die een wat ons na gaan luister van, nou luister nie die unieke klanke wat hierdie tornado's uh, opgelever het. Hierdie is net uh, instrumenteel, maar uh, totaal iets anders. Kom ons luister, die Tornado's met Telstar 1962. Ons het die Tornado's met Telstar en soos ek gesê het, baie baie unieke klanke daar tussen en deur en ook okay, ek het nou gesê, dit is net instrumenteel, maar daar is mans stemme wat een melodie net ham daar so en uh, ja, so voorwaar een uh, liekie uit die boonste rakke vir daar die jare en uh, baie gewild en so onnodig dat die ou sy leven moes neem omdat die uh, wat noem ons het, kopierecht uh, eh, in verkeerde handen geval het, enzovoorts, enzovoorts, maar in elk geval een tragische verhaal. Ons kom nou by een man, wat, uh, as ek uh, na hom luister wil ek gaap, ek weet nie hoe kom nie, ons het altyd net gesê, o, oh, o, oh, hier sing hy alweer, en dan gaap ons, en kyk ons vir mekaar, en dan gaap ons en ons lach. Nou, <laughs> al, alhoewel dit al amper 20 jaar tevore geskryf was, is die elite in 1964, dier verskye kunstenaars opgeneem, waaronder Frank Sinatra, maar sonder veel sukses. Bijna onmiddellik daarna het Dean Martin, dis die ou wat ek van praat, wat ons laat gaap, die lied opgeneem vir sy volgende album en hierdie keer met een vol orkest en een refrein. Sy etiket, Reprise Records, was so enthousiasties oor die trefferspotentiaal uh, eh, van die uh, hierdie weergawe, dat hulle die uh, album Everybody Loves Somebody getitel het en daaruit voordeel te trek. Dean Martin sing vir ons net die ene en dit is Everybody Loves, o, ek lieg nie net die ene nie, hy gaan vir ons twee sing. Die uh, Everybody Loves Somebody is die een wat hy eerste vir ons gaan sing, dit kom uit 1964, ne? En dan somme direct daarna, somme maar net vir eh uh, ek weet nie wat die rede nie, maar gaan Dean Martin vir ons memories aan my dat is. Nou waarvan is jou memories gemaakt? Kom ons luister eerst na Everybody Loves Somebody. Everybody loves somebody sometime Everybody falls in love somehow Something your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime, And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for some. found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. klassieke era, ne, uh, Dean Martin was ook deel van die groep klassieke mense, uh, wat is het, uh, Frank Sinatra en Perry Como en Dean Martin, maar voel jy, sien jy die ding wat ek gesê het, van jy wil net gaap, as jy na die man luister.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 Memories are made of this. understands. These are the dreams you will savor. With sweet, sweet, His blessings from above. You can't beat the memories you gave to me. Serve sweet, sweet, it generously in love. You can't beat the memories you gave to me. Now one man, one wife, one love through life Man, sweet, sweet, the reason you came made of this. as jy, dan nou raak hulle altyd vir my vies, as daar iets gebeur en ek haal my camera uit, as jy hulle ach, bere toch die ding, maar, jy weet, elke geleentheid is een kans om een memory te maak, nou as jy die foto's het, dan blaai jy weer dier hulle, oor 10 jaar, oor 15 jaar, blaai jy dier hulle, dan ah, onthou jy dat, oh, deze skielik kom alles terug na jy toe, dan onthou jy dit soos dit ges, vir al die gelukkiger tye, en jy wil foto's hee daarvan, jy wil dit in jou album sit, jy wil dit, memories are made of that, ok, nou, uh, uh, uh, Hanlie van Royen, eh, uh, ek sien jy is ingeskakel en jy luister en jy sê, dit is mooi muziek, nou weet ons om te bedank, dit is Louisa Heinz Meyer, daar van Kroonstad, dit is haar keeses en dit is haar muziek, wat sy elke kortkort, dan stuur sy vir my so een lys uh, van plate, van Doorie tyd, en uh, nou ek het vandag dier die lys gegaan, en extracts gevat om die program vol te maak. So dit is als Louise se muziek en man, dankie Louise, ons luister lekker. En ja, volgende, oké, okay, hierheen is nou iets anders, dit is Roxette. Nou Roxette, uh, ek nie, uh, ek het rare gedink, sy is meer modern as wat hulle hier sê, maar hulle praat van 1986, Roxette is een Sweedse pop en rock duo, bestaande uit Mari Fredriksen. Nou, wat snaaks is hier so, die Fredriksen, die uh, word met twee S'e gespeel, my wereld. Uh, sy doen die uh, koor en sleetelboorde en per, per gesle uh, doen die koor en kitaar. In 1986 het die deel internationale treffer geword toe hulle, hulle deurbraak album Look Sharp vrygestel het hulle derde album Joyride van 1991 vrygestel en uh, het uh, net so suksesvol geword as sy voorgange Roxette het 19 Britse top 40 treffers en uh, <laughs> top 40 treffers en verskye Amerikaanse hot 100 treffers behaal waaronder vier Amerikaanse nummer 1 met Look, The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, A Joyride en treffers uit uh, sluit in A Dangerous Fading Like a Flower, Spend By Time, die enigste, uh, meen die een wat ons vandag na gaan luister, is dit is vir my een nieuwe ene, ek het hom nog een keer op my program al gehad, en dit is Crash Boom Bang van Roxette. Kom ons luister, as jylle om nie ken nie, uh, is jylle nie die enigstes nie. Kom ons luister. When you found your man, make sure he's for me. I learned that nothing really lasts forever I sleep with the scars won't heal. They won't hear. Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find the heart, but then I hit the wall, crash, boom, bang. That's the goal. That's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I want. to mess with sorrow. But I always did, and Lord, I still do. I'm still breaking the rules. I I every time I seem to fall in love, crash I find I hit the wall room mm. sê, dit is hoe ek eh, recht in die begin vir julle gesê, die ou liekies wat daar so net onder een minuut, net boe een minuut, daar rond is, of eh, twee minuut praat ek nou van, en hierdie ene was vier, uh, uh, wel amper vijf minuut, en uh, ja, was heel wat langer, so hy moet redelijk modern wees. <laughs> ok, kom ons luister gauw hierna. MUZIEK Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Ek kan elke woensdagmiddag om 1600 inskakel op www.ramkatradio.co.za en dis als kleinheters. En nou, eh, om saam te luister na my program boontjies is hoentjies. Dit is waar ek julle elke week aan een nieuwe hondenras uh, voorstel en julle meer vertel oor die persoonlijkheid, temperament, gezondheidskwesties van die specifieke ras en uh, opleibaarheid van die soort hond uh, eh, as ook sy beste en sy swakste eigenskappe wat uitstaan vir aanhouding enzovoorts enzovoorts. Ek kan ook honderrasse aan my voorstel vir bespreking op die program as jy dan so'n hond het of behoog om een aan te skaf. Ek sien uit daarna om jylle meer te vertel van jylle vierpootige familievriend op die stasie waar ons nooit sag kookie, Ramkat Radio. MUZIEK daar is hy, en dit vind altyd plaas op een woensdag, woensdagmiddag 4 uur, dan praat ons honde, ons praat honde uit die sak uit, of nie, hoe, hoe, hoe, honde uit die bos uit, <laughs> eh, nou, morgen gesels ons oor die uh, eh, snelzer, Nou, die standaard snelzer is een medium ras wat bekend staan as onafhankelijk levendig liefdevol, loyaal, speels en beskermend. Om dit uh, eh, gezond te hou, moet dit gereeld geoefen word en die snauzer is bekend as multitalentvolle ras en kan deelneem aan een weie verscheidenheid activiteite soos behendigheid, uh, mededingende gehoorzaamheid, bewaking, jacht, militaire werk en herwinning uh, eh, en eh, eh, opsporing. Nou ja, dit is wat jylle morgen gaan luister, is die standaard snelzer en alles oorom, so dat as jylle klaar is met die program, sal jylle kan besluit, wil ek een hee of wil ek nie een hee nie, sal ek by hom aanpas en nog meer belangrijk, sal hy by my aanpas. So, wees seker om dan morgen, en as jy iemand ken met die snelzer, bel hulle nou en sê hulle moet op morgen, dan kan hulle hulle hond ook beter leer ken. Ok, nou Booker T en de MGs, hulle was Amerikaanse instrumentele of instrumentale, betu mense sê so, betu sê anderste, R&B funkgroep, wat invloed rijk was in die vorming van die klank van Southern Soul en Memphis Soul. Die oorspronkelike lede van die groep was Booker T. Jones, uh, hy het orrel en klavier gedoen, Eh, Steve Cropper het gitaar gedoen, Levi Steinberg bas en L. Jackson Jr. tromme. Nou as die skin is in skippers van die unieke Stax klank, was die groep eh, een van die uh, meest productieve, gerespekteerde en nagebootste van sy ere. Tegen die middel 1960s het die groep aan beide kante van die Atlantische Oceaan uh, eh, probeer om te klink soos Booker T, uh, wel al die groepe het probeer klink soos hulle en die MG's. Die liekie wat ons luister na is hulle grootste treffer in elk geval en dit is Time is Tight. Luister na die muziekinstrumente en die verwerking en die uh, uh, voordrag van die liekie Time is Tide, Booker T en MG's. MUZIEK daar sê die orrel duidelik die voorslag wat die klanke daar veroorzaak en baie goeie uh, weergawe of uh, samenstelling van instrumente om dan daai ene eh, by mekaar te sit van Booker T en the MG's uh, Time is Tijd Tijd is stijf? Huh. Ja nee, Tijd is baas Nou kom ons by ene, jees, hy het jylle langklaas gehoor, en die ou is gebore, uh, sy naam is James Donegan, Donegan, Anthony James Donegan, hy is gebore op 29 april 1931 en lede op 3 november 2002, en was slechts bekend as Lonnie Donegan. Hy was een Skotse skiffel sanger, en uh, al wat het basis beteken is dat hy sing in die muziek genre met jazz, blues en Amerikaanse folksong invloede, wat gewoonlik met behulp van die combinatie van selfvervaardigde en thuisgemaakte en geïmproviseerde instrumente begeleid word. Die liekie wat hy vandag vir ons sing, uh, onthou ek nog van toe ons baie, ek, ek weet nie of ek al in school was nie, so ampers voor die tyd wat een mens al kan onthou, jy weet, so lang terug, is die liekie, wat ek om, ek kan onthou ons het in Johannesburg by Engelse mense gaan keir, en die kinders daar het die ding vir ons opgesit, en ons het om geluister, en die liekie sy naam natuurlijk, My Old Man's Rustman, en uh, joh, dit is oud, as ons van oud wil praat, hy behoort in die museum te wees hierheen, kom ons luister.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 Dit is uh, algemeen gewees in, op, op een tyd. Ek weet nie wat nog is nie, maar uh, ja. Ok, ons kom nou by mense wat algemeen bekend staan as CCR of hulle is Creedence Clearwater Revival, baie populaire groep van die middel 60s. In 1969 neem hulle deel aan die bekende, of is nou die beruchte, Woodstock Festival met uh, een van hulle ander liekies, hulle heel eerste nummer 1 treffer in Engeland en dit was Bad Moon Rising. Nou vandag is hulle hier om vir ons te gee Proud Mary, is eindelijk Tina Turner sinne, ne? Is het nie? Kom ons luister. Credence Clearwater by Revival Proud Mary. Was hy CCR of Creedence Clearwater Revival, soos hulle ten volle uitgespreek word en aangespreek word, dit is, uh, ja, hulle het klomptreffers gehad, die groep, en hulle was baie gewild. Nou kom ons by een ander ou wat net so gewild is, en hy net so klomptreffers muziek gehad. Hy is geboor op 8 januari 1935 en hy is oorlede op 16 augustus 1977. Elvis Aaron Presley is geboor in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In uh, eh, 1954 begin sy muziekloobaan by Sun Records en kort daarna sy eerste top of the charts plaat Heartbreak Hotel vrygestel. Nou hy vermaak ons vandag, hy gaan sommer dat hy vir ons twee doen, terwijl hy nou hier is en terwijl hy nou uh, eh, lis is vir die ding, uh, laat hy vir ons eers doen, een wat ek nou laas week ook gespeel het, maar is een mooi ene, so ek speel hom weer nou vir julle, hy is op Louisa'se lys, Don't Be Cruel dier Elvis, en die ander ene is In The Ghetto.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 gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. We too blind to see. Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cool wind blows in the window. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, and tries to run, but he don't get far. And his mama cries. The crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And that's where young men die. cold and gray Chicago morning, a little baby child is born in the ghetto. and his mama cried. Daar sê, <clears throat> ene wat een baie tragische verhaal eindelijk is, in the ghetto van Elvis Presley. Nou beweeg ons aan en ons kom by een ou, oh, oog, hy was BMT, before my time, en hy sê, uh, that'll be the day. Uh, ek weet nie of dit die ene is wat hy sing nie, uh, maar dit is een van sy liekies. Ja, dit is die ene. That'll be the day. Dit uh, sal die deksel sy dag wees is die liedje geskryf dier Buddy Holly en Jerry Ellison. Dit is die eerste keer in 1956 uh, dier Buddy Holly en eh, en The Three Tunes opgeneem en is weer in 1957 dier uh, Holly en sy nieuwe groep The Crickets opgeneem met wijdverspreide sukses baie ander weergaves is daarna opgeneem en onder andere die eerste liekie as een demonstratieskuif van uh, dier die Quarrymen, die Quarrymen was natuurlijk uh, die Beatles, en hulle het later, ja, ontaard in die Beatles. Nou, Buddy Holly sing vir ons, That'll Be The Day. And now, and now, it's time for a classic. Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day when you make me cry. someday. When I die, well, you leave me all your loving and your dirt loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna. cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, uh, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I will leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day. Don Gibson. Nou, ek weet, hy het ou Lonesome Me gewilde treffer in December 1957 ook uitgebring, maar hier is een ander ene. Uh, maar die ene, ou Lonesome Me, was die, sy enigste top 10 treffer op die pop, popkaarte. Um, die B-kant was I Can't Stop Loving You. En kom ons luister na hierdie ene wat hy vir ons bring. En dit is been a blue, blue day dit is een blauw, blauw dag gewees. Uh, het jy al ooit so'n dag gehad? Kom ons luister, Don Gibson is alweer een van die wat onder twee minuut is. It's been a blue, blue day I feel like running away I feel like running away from it all My love has been untrue. She's found somebody new. It's been a blue, blue day for me. I feel like crying, dying. What can I do? Feel like praying, saying, I'm glad we're through. It's been a blue, blue day. I feel like running away. I feel like running away. can I do? Feel like praying, I'm glad we're through. It's been a blue, a blue day. I feel like running away. I feel like running away from the blues. I feel like running away from the blues. It's been a blue, blue day for die ou Don Gibson. En uh, ja, um, ons stap aan en ons kom nou by Claude King en die liekie wat hy vir ons bring is een van een ou toppie wat, uh, hy is eindelijk een grumpy old man en hy protect sy dochterkie doorboe op Wolverton Mountain. Kom ons luister na hom. Hier kom hy. Oeps, waar gaan ek nou in? Oeps, waar gaan ek nou in? They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife. Cause Clifton Flowers has a pretty young daughter. He's mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips are sweeter than honey. And Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers. If a stranger should enter there, all of my dreams are on Wolverton Mountain. I want his daughter for my wife. I'll take my chances and climb that mountain. No cliff on clouds, he might take my life. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds for stranger should wander there. I'm going up on Wolverton Mountain. It's too lonesome down here below. It's just not right to hide his daughter from the one who loves her so. Her tender lips are sweeter than honey. And Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers if a stranger should don't care about Clifton Flowers. I'm gonna climb up on his mountain. I'm gonna take the girl I love. I don't care about Clifton Flowers. I'm gonna climb up on that mountain and I'll get the one I love. I don't care about Hey, dit was gewees Wolverton, a mountain, waar die ou krampie ou oomie sy dochter protect ons gaan nou, um, kom ons luister eers gauw hier. Jagdkamp Pap en Grill is die lekkerste keierplek in Limpopo. Geskik vir alle ouderdomme, pooltafels, daardborde, kindertuin, buitelig area en vele meer. Heerlijke kos vir oud en jong, lekker muziek en met gereelde levendige optredings dier bekende en opkomende kunstenaars. En sluitende die eienaar Janie Duplessie met sy lekker country sang. Geleef buiten die ou Nijlstroom Modimole, so wat 7 km van een snelweg en 3 km vanaf Modimole. Hier is selfs een grootskerm vir enige geleef geleentheid. Jagdkamp-pappingrill is ook beskikbaar vir venues, conferenties en vergaderings tegen bekostigbare prijse. Skakel gerus vir Jannie by 076-39-55-944 of vir Hanley by 082-736-1389. Jagdkamp-pappingrill, die lekkerste plek in die noorde. Gooi nog een as hy die lekkerste plek in die noorde sê hulle, ek wil nog enige draai gaan gooi daar so, ek is neskierig om te sien, dit klink vir my soos die plek om te wees vooral as die groot screen in werking is met die bokke wat die tweede game die tweede keer tegen die ure gaan speel, ek wil daar wees, ek wil saam skree, ek wil op hulle skree nie met, of ja kom ons luister na die volgende ene, en dit gaan uh, Europe is een Sweedse rockgroep wat in 1979 ne, in Uplands Wasby gevorm is dier sanger Joey Tempest, kitaarspeler eh, John Enorm, basgitaarspeler Peter Olsen en drummer Tony Reno. Hulle het in 1982 een groot deurbraak in Swede gekry dier die televisiecompetitie Rock SM. Eh, Sweedse kampioenskappe te wen. Die, dit was die eerste keer dat hierdie competitie gehou is en Europe het een groter sukses as die competitie self geword. Nou sê dat hulle vorming eh, het Europe al 11 eh, atelier albums, 3 levendige albums, 3 samenstellings en 23 muziek video's vrygestel, als 333. Nou die een wat ons nou nog gaan luister van hulle is The Final Countdown die een wat hulle altyd by al die skoonheidskompetities, ne, uh, hoor jy hier, wanneer dit die final countdown is, dan speel hulle hierdie ene. Kom ons luister. Final Countdown gesing dier Europe. Nou, luister gauw hierna. Howdy, my naam is André van Rooyen van Rankat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7 uur en keier saam met my en Henry op iets van als levendag op www.rankatradio.co.za waar ons nie saag koopt daai is iets van alles en dit is morgen aand van 7 uur tot 9 uur in aangebied dier Hanley en uh, eh, André van Rooien. Nou uh, ja, vanavondsene is uh, eh, hiervan hou ek en hiervan hou ek is een program wat uh, hulle normaalweg laat opstel dier uh, van die luisteraars uh, en hulle die luisteraarse kees dan speel. Nou vanavondse program doen ek nou vir julle en die kees wat ek gekies het om vir julle uh, te speel uh, behoort aan uh, ene Louisa Heinz Meyer daar van Kroonstad. Sy stuur elke kortkorts vir my een klompie Golden Oldies en uh, ja, toet ek nou uit hulle het ek een program saamgestel en dit Louise is een program gemaakt, so Louisa. En jylle moet lekker luister en ek geloof jylle luister lekker. Kom ons stap aan met hierdie program en ons stap nou aan na die Everly Brothers. Hulle was een Amerikaanse rock and roll duo wat bekend was eh, vir die akoestische kitaarspel van die stalstring kitaar en die harmonische sang. Isaac Donald of dan Don Donald uh, Everly, gebore 1 februari 1937 en Philip, bekend as Phil Everly, is gebore op 19 januari en oorlede op 3 januari. Uh, oh, ja. uh, in, in 2014 is in 1986 door die Rock and Roll Hall of Fame hm, aangeteken en die Country Music Hall of Fame in 2001. Hulle doen vandag vir ons die ene wat op die draaitafel lee dier Louisa Heinzmeier en dit sê walk right back to me this minute sê hulle Muziek sy, dit was die twee Everly Broers, en hulle het vir ons gesing, Walk right back to me this minute. Ok, nou, uh, eh, what give me your love, don't send it, ne. Dit uh, kom ook in die liedje voor. Nou, die volgende groep uh, is, uh, of nee, dit is Lloyd Price, is nie een groep nie, is die ou A Personality is een R&B poptreffer uit 1959 met muziek en lirieke eh, van Harold Logan en Lloyd Price. Nou dit is een solo uitgereid dier Price en het een van Lloyd Price gewilste crossover treffers geword. Die solo het drie weke lang op die Hot 100 deurgebring. Het was ook die Amerikaanse R&B treffer en het die eerste plek vir vier weke daar behoud. Billboard het dit as die nummer 3 liekie vir 1959 rangskik met die nummer 1 posiesie gekrediteer aan The Battle of New Orleans. Uh, ek moet een bykie gaan luister hoe klink daar en as hy dan eerste posiesie gekryd. Die liekie het nummer 9 in die Verenigde Koninkryk bereik. Lloyd Price doen vir ons een baie baie gewulde ene in die dag in die 50s, uh, eh, ek so sê hier van 58 tot 63 daar rond. Nou, Lloyd Price doen vir ons personality. Personality. lekker ene daar van Lloyd Price en het was ook een baie populaire ene gewees in die 50s. Nou kom ons by een groep, nee, nee, ek wil net eers sê, naand Rudolf, ek sien jy het so pas by die huis gekom. Jo, nee man, uh, eh, <laughs> een mens werk nie so laat nie, of begin jy eers 11 uur in die ochend, ek weet nie, uh, maar uh, uh, hy sê, hou van die muziek en uh, ja, hy het nou net by die huis gekom. Uh, En, ok, ons stap aan en ons sê Queen is een Engelse rockgroep wat in 1970 gestig is in, in Londen dier kitaarspeler Brian May, sanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor, die basspeler John Deacon het later in 1971 by hulle aangesluit met tientalle treffers in die 70s, 80s en 90s is Queen een van die meest suksesvolle groepe in die muziekwereld sy geskiednis. Nou die een wat hulle nou vandag, kom ons maak het twee. Ja, kom ons geef vir hulle een geleentheid, ons geef hulle oopvloer hier en hulle kan vir ons twee doen. En die eerste ene is wat ek vir julle allemaal wil sê, Friends Will Be Friends en dan luister ons na Queen, wat hulle mees populaire ene, julle amal ken hom en julle amal weet dit is Queen hierdie met I Want To Break Free. Kom ons luister eerst daarna, Friends Will Be Friends en dit speel ek vir julle amal. Muziek get used to living without, living without, living without you by my side. dat kan ek kategorie sê, was hulle grootste, grootste treffer gewees, en, uh, ja wel, buiten, uh, eh, <clears throat> liekies wat uh, Freddie Mercury op sy eie gaan staan en doen het, saam met uh, Mozzarelli, of wat is haar naam, en, uh, ja, die Barcelona, was baie, baie klassieke ene, en oog, ja, uh, nee, nou kom hulle allemaal skielig <laughs> terug na my toe, <laughs> nee, ok, wacht, sorry, hier was een van hulle liekies gewees, eh, uh, kom ons, ek het nog so drie of vier, eh, sal ek hulle gauw indruk, kom ons uh, luister, hierdie wil ek graag luister, en uh, so ek gaan hom, eerste, ek praat nou van Leonard Cowen, en hy sê, so long Marianne, kom ons luister gauw na hier, dan sal ek besluit, gedurende die plaat, of ek nog so twee of drie uh, ek het nog vier wat ek uh, gekies het, wat ek nie gespeel het nie.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 Julle moet een lekker nacht hee, julle moet lekker rust, julle moet oh, goed slaap, julle moet mooi droom. Het sien julle morgen, Ludwig Venter, en ek saai, uh, uh, uh, sign af, en uh, dit is uh, van die program van Louisa Heinz uh, Smit. Ach, waar kom ek nou in Smit? <laughs> Louisa Heinz Meyer van Kroonstad. Lekker slaap, tot ziens mense, hier is die laaste twee wat in nou gaan plaasvind. MUZIEK rich